94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bugün bugün Açık Radyo'da 250. Deniz Aşırı programını gerçekleştiriyorum. 250. E, program olması beni de çok heyecanlandırıyor. Bugüne özel çok değerli bir program konuğumuz e, var programda. Bant'tan yayınlayacağım. Çünkü Kasım ayında e, ben bu söyleşiyi gerçekleştirdim. Çok enteresan bir insan. İnsanın her zaman karşısına çıkmayacak birisi program konuğumuz. Tam 102 yaşında Bozcaada doğumlu Melpo Meni Muratoğlu. Melpo Meni Muratoğlu'nun evine iki sevgili dostumuzla beraber gittik. Onlar da bu söyleşiye katıldılar. Onların da ismini anmadan e, geçmek istemem. Aynı zamanda Bozcaada Derneği Başkanı olan Öngün Sanlı ve aynı zamanda Profesör Doktor olan Neşe Bilgin'le beraber bu söyleşiyi gerçekleştirdik. Melpo adanın en önemli karakterlerinden bir tanesi. Ailesi de öyle. Bayan Melpo ile bu 102 yıllık yaşamını, Cumhuriyet öncesi okuduğu ilkokulunu, aşklarını, nasıl müzik yaptıklarını. Melpo çok ilginç birisi. Müzik yapıyor, resim yapıyor. Müthiş de yapıyor bütün bunları. Ve büyük bir aşkla yapıyor. Aynı zamanda Bayan Melpo Ortodoks Kilisesi'nin şu anda yaşayan en yaşlı rahibesi. İnsanlar ondan medet umuyorlar. Çok nur yüzlü, müthiş bir insan. Tanıdığıma, tanıştığıma çok gerçekten mutlu oldum. Bugünkü programda e, Melpo'nun Cumhuriyet öncesi Bozcaada'da gittiği ilkokulu, aşklarını, yaşamını, doktor babasını, Kaptan Panayot dedesini, neredeyse geçen tüm yüzyılı anlatıyor Melpo. Bu bir programa sığmayacak. Önümüzdeki haftada bu program kayıtlarını ee, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu programda varlık vergisini, 6-7 Eylül olaylarını e, ve 1924'te gerçekleşen mübadeleyi anlatacağız. Hepsiyle ilgili çok ilginç anıları var. Mübadelede e, Bozca'da mübadeleye tabi tutulan bir yer değil. Ama babasının, doktor babasının e, Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu için Bozcaada'nın tek doktoruyken mübadeleye tabi tutuluşu mübadeleden nasıl kurtulduklarını da müthiş bir hikayeyle programın sonunda dinleyeceğiz. Müthiş bir insandı gerçekten. Çok fazla söz söylemek istemiyorum bunca zaman müthiş renkli ve güzel yaşadığı için daima çok teşekkür etti. E, müteşekkir olduğunu söyledi. Ben de bu programa başlarken bu kaydı dinlemeden önce o müthiş parçayla başlayalım istedim. Bugün 250. program malum. Özel kayıtlar e, dinleteceğim size. Bu parça hayat sana teşekkür ederim anlamına gelen Gracias a la vida. İsterseniz bu parçayı dinleyerek bu haftaki programa başlayalım. Ardından Bayan Melpo ile yaptığımız ve bugüne sakladığım bu güzel e, söyleşiyi dinleyelim. Onun ardından programı beraber tekrar kapatırız. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Me ha dado tanto. Me dio dos luceros. Que cuando los abro, perfecto distingo. lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu bueno tan lejos Onu ne söyleyeyim? Unuttuğum gibi her şey. Unutmam ama unutulmaz. Unutulmaz. Ben öncelikle çok teşekkür ederim bizimle e, konuşmayı uygun gördüğünüz için. İnşallah bir şey fayda olur ama İnşallah. inanmam, inanmam. <laughs> Evet. Kendiniz ee, gülmeyin de zarar yok. Asla, <laughs> asla. Ee, sizi, zarar yok. E, siz 1909'da Bozcaada'da evet, doğdunuz. Evet, Bozcaada'da doğdum. E, hayatınızı anlatır mısınız bize? Ne söyleyeyim? Annem çok güzeldi. Çok seviyordum, kaybettim. Kaç yaşındaydım? 14, 15, 14, 13, 14 yaşında. Annenizi kaybettiniz. Ama babam, böyle baba bulunmaz. Çok iyi bize baktı. Doktordu ve eza- ezane vardı. Rum hı. Rumale'de. Biz Türk valide oturuyoruz. O azeze bıraktı eve getirdi şeyi, ilaçları falan. Hastaları da eve bakıyordu. Bize şey olsun, arkadaşlık yapsın. Bir ihtiyar kadın bize bakıyordu. Bir gençle beraber iki kişi. Oğlan kardeşim vardı. Çok sevimli, çok çok çok güzel bir insandı. Askere gitti. Askere Karaşarlık oldu. Askerdeyken? Kaybettik onu. Şimdi kız kardeşim var, o da Yunanistan'da. İşte ben e, müzik seviyordum. Babam keman çalıyordu, mandolin çalıyor, gitar, annem de piyano çalıyordu. E ben de küçükten öyle büyüdüm. Hı hı. Babanız e, enstrümanları çalıyordu bu saydığınız Keman enstrüman. Keman çalıyordu, gitar çalıyordu, mandolin çalıyordu. Mandolin çalıyor, gitar çalıyor her şey. Annem piyano çalıyor. Ben sonra mandolin başladım ama bir iki sene sonra keman başladım. Oradan biraz hayatım zorladı. Sevmiyordum çünkü çok zor. Babam da her gün her gün yok şimdi burada bir ders alıyorlar. Or öğrenmiyor öyle insan. Evet. Her gün ev içinde güzel öğrenir. Sonra derdi her hafta bir kitap okuyacaksın. Veriyordu bana bir kitap, onu da şörlük veriyordu bana. Bazen okuyordu, bazen neydi okudum derdim ama yok. Aymıyordu neyse. O da gözüm, sandalim vardı. Sandalınız vardı. Ah, onu Hı. seviyordum, aklım oradaydı. Oğlanları beraber şey yap, yer yapıyorum. Oğlanlar, oğlanlar orada, komşular. Yer yapıyordum, geçiyordum ben. O kadar jimnastik <laughs> yapıyordum ve çok memnundum. Tabii denizden çıkmıyordum, banyo yapıyordum çok. November kabar. November nedir? Kasım. Kasım. Evet, o zamana kadar banyo yapıyordum. Çok jimnastik seviyordum. Akşam yazın bir balımız vardı. Dermen arkasında, Poyraz İman'da. Biliyorsunuz. Orada gidiyordum her gün. Sen dört ordu mu? Bayağı gidiyorduk. Ben de bir ufak sepet alıyordum. Babam öyle yerleştiriyordu. Hepimiz gidiyorduk orada üzüm yiyorduk. Ben topluyordum yaprak, koyuyordum yerde, yiyordum. Çok yiyordum üzüm. O sepete dolduruyorum, ufak sepet. Maksus alıştırıyor babam ki kendimiz bir iş yapalım. Gelirken yolda o şöbeti de bitiriyordum. Akşam yemeyeceğim diyorum ama yiyordum gene çok. Hep adada mı okudunuz? Sonra müzik, müzik başlıyordu. Hmm. Ben keman, babam da keman, mandolin. Oğlan kardeşi de mandolin kendi kendine öğrendi o. kendi kendine kimse göstermedi. Ama ev içinde naşir. Şey. Her akşam müzik yapıyorduk. Saat 9, 10 e, kadar. 10 oldu mu hep beraber mi çalıyordunuz? Yani babanız, siz, Babam, ben, evet. Kardeşlerim bazen küçükte akordeon öğrendi ama sonradan, sonradan. Ben çok güzel şarkı söylüyordum. Biraz büyüyünce çok tatlı oldu bana. Şarkı söylüyordum. Güzel kapıları açık oluyordu. Herkes seyrediyordu. <laughs> İskele geliyorlardı. E, şey, seyredin diyorlar ya. Şimdi doktor e, elektrik değil, lüks. Söndü saat on. Gidelim evimize. On, babam söndürüyordu. Elektrik var Yeterli. mıydı o zaman? O zaman yoktu ama biz balkona evlendikten sonra oldu. Balkona bir derme koyduk. Evimize oldu elektrik. Değirmenle Ama elektrik yaptınız o dönemde. Bir de derme koydular balkona bilmiyorum hatırlamıyorum Hı -hı. ne kadar. Ev içinde oldu ama ne kadar kaç sene sonra büyükken Hı hı. Elektrik oldu. Şarkı söylüyordu. Hala İtalyan vapurlar geliyordu. Adaya geliyorlar mıydı onlar? Adaya. Evimizin yanında. Evet, sizin eviniz? Müzik duruyorlar. Alkış yapıyorlar. çok güzel yaşadım. Çok çok. Ne kadar güzel. Eh, on dedik, bir şey söndürdük. gidiyorduk, Onlar geliyor, vapurdan çıkıyorlardı. Sandala biniyorlar, geliyor evimize. Mekneven üstüne birkaç kişi, bilmiyorum karanlıktı. Görmüyordum yatıyorduk ama ben Kizli'den kalkıyordum. Seyredin, seyrediyorum. Onlar şarkı söylüyordu ama o kadar güzel şarkı söylüyorlardı. Çok güzel. Ah ne zaman olacak yarın akşam gene duyalım onu. Ama yüzünü bilmiyordum. <laughs> Gözü, gündüz hiç görmüyorum. gündüz evin içinde çok işlerim vardı. Okuyacak vardı, keman vardı. Ben döneyim çalışacağım. Saat dört gidiyorduk hep beraber. Çok güzeldi. Sonra mektebe de o zaman radyo yoktu bilmiyorum gramofon vardı ama mektebe dediler ki ver benim için gelsin bana marş, istiklal Marşı öğrensin. Çekindim bilmiyordum. Πάμε πάμε δύο ώρα την κυτέλη. Τι ώρα σου κλαρώ, ώρα τη δέξι, σου και βασικά σε ήγκα που πρώτα. Σε ένα ώρα τη δέξι με όλη μου πέσει η σοηλή, οριστή ώρα και είμαι κάμπα σε πάνω σοηλέντη. Έργιον και δύο ώρα του με εκτεβέ. Είστε τούρτσα μου κατάρτε, άρτη ξέλιο τσίκ, τίκα, τίκα, λένλα. Αγγιλτά, κάθε όλες οι λίγο. Άμα τούρξε πατέρα ναι, ναι, ε, και τα επικύλιο κολεμπαντιό του. Μέλπο, τσίκ τίκ, σοηλε. Πέγγελε τσίκ τίκα, τσικα, Μέλπο, τσίκ τίκ. Επέκει, σοηλε, τσίκ τίκ. σώρα και ναι, άμα γκένς την τσόκο τον πέσχε συντάει την πίλμερου. Όναλ, τι είχα τη λάβει όρου. Τσόχο σου μαγκή, την κοιτή του μέλγιουν με εκτεβέ. Ωραία, τι όντου μου τσέτσο Öyle de sonra muallimler, iki üç tane gençler vardı. Bir Nacit vardı. Hatırlamıyorum bunları. Gel orada mahallemizde e, şey vardı, kafeler vardı. Hı. Ama balkon kafe, şimdi yok. Balkonlar vardı. Bizim yerimde geliyorlar her akşam balkona. Ben de başlıyorum çalmaya. Maksus duysular gene. Ben de çalıyordum, onlar duyuyor, memnun oluyordum işte. Sandalyeyle gidiyordum bazen balık tutuyordum. Balık tutuyordum iki tane. Sepeti dolduruyorum ot. Gösteriyordum gelirken kafeden. Yani balık tuttum ben. Öyle sokar <laughs> saçmasıyla yapıyorum gülüyorduk. Saçmasıyla yapıyordum. Babam çok serbest bırakıyordu. Çok serbest. Bozcaada'ya doktor olarak gelmiş. Doktor idi. Yani de Almanya'dan geldi o zaman. Doktor Almanya'ya gitti. İlk defa adaya babanız mı geldi? Babam Çanakkale'de. Hı. Hacı Kosta vardı. En büyük familyaydı orada. Hı. Çanakkale'de en büyük familya. Hepsi doktor oldu. Almanya'dan şey yapıyorlardı. Almanya'da okudular. Hepsi. Hı hı. Ama babamın annesi kaçtı evden. Sevdi. Kocasına sevdi. Kaçtı evden. ένα πενήμι συμβάτη, ελπομένη. Χαζικό ήταν κζί, μπουλιού κζί. Καστή σεβδί, δε δεν δε δε με τρώα κελπί, όντα χώσε δι, όνο σεβδί μπουλιού κανένα. Μπαμπάμ τα ούτους ώρα, Πάπα μου όλε ράστηκε την άσυλη και την αλμάνια τα όταν αλμάνια ατίνετα σωρά αλμάνια τα δεκτεπέγγι την άσυλη τα εξήλ γιόρτου. Έβαιτε. Αλμάνια τα σόμπι τη κτέι σαρά ποσάτα και τι. Αν είναι τα λέει λίτη πουρατά, Ιταλιάν, Ιταλιάν με κτέβει. Ιταλιά με κτέβει. Αν είναι πιτή με η η Μαρίτη, Όλα πάνω, σε όλη την ε. ο, ο, ο, ο, Geldi Çanakkale, gitti, geldi, geldi. Babama getirdi orada. Duydu ki babam bitti, okulu bitti, geldi Truva'da. Orada karıştırıyorum biraz. Hatırlamıyorum. Gel, neyse geldi Boza'da. Aldı hanımla hemen nişanlandı. Εύτα η όλτα όσα μαλέτιμης, δεν τα γέννηκε αυτή, εβίτα βερτή, σέρα βερτή, τσόκου, σελτού, τσουκί, τσόκου, είδα μάτι, τσόκου. Εμέρζε να καλέτε, άμα μπουγιώνασαι, μπουγιώνασαι, ανασύ καστείο δε. Γένε, ναι, ναι, γένε γίδι, έβλεν τη λέτε, είστε, σώρα μπουχαγιά την πένπαστατή, αναμικά η βερτή, Onu çok çok ağladık tabii ağladık ama babam da o kadar baktı bizi ki e, bıraktı işini eve geldi taşındı. Hem muayenehanesini kapattı hem de eczaneyi kapattı. Ev, ev, Her şeyi eve, eve topladı. Ev, şey, eve getirdi. Sizle beraber olmak için eve evet, topladı. Evet, evet, evet. Ama eve getirdi. Evet. Evde geliyor. Eczane falan evde. Çünkü orada başka eczane yoktu. Demek mecburiydi. Ve yapıyor. Doktorluk, eczacılık bırakılacak meslekler değiller elbette. İnsanların evet. ihtiyaçları var. E, e, Doktorlara ve Tabii, eczacılara. Tabii başka doktor yoktu. ihtiyaçları evet. vardı. Evet. E, kaç yaşına kadar da kaldınız? 20 yaşında, 22 yaşında kadar işte. 22 Onu yaşına kadar. hatırlamıyorum. 22 diyelim. Hatırlamıyorum. Yani 22 Hesap edemiyordum çünkü istemiyordum yaşı bir şeyi. İşte düşünemiyordum. Ne? Sonra dediler ki Boja'da vizite gel, geldim. Vizite için bir şey geliyordu orada konuşulmadı mı? Bize er geliyordu. Onun için babam sonra nasıl oldu bilmiyorum. Bana fakat geldi bilmiyorum. Gönderdiler burada. Konsolos madamı istedi gelmek. Geldim. Nasıl oldu kısmet nişanlandım, evlendim, anlamadım. Kaybettim o huzurumu. Çünkü çok seviyordum adayı. Burada geldim. Biraz çok üzüldüm, sıkıldım. Havaya vermedim. İstanbul'a geldikten sonra. Ha, havaya vermedim. E, adetleri vermedim. Zor geldi bana, çok zor. Çok zengin bir yere geldim, çok zengin. Fener'de Muratoğlu çok zengin ama Fener'den buraya kadar her gün çizimi yapıyorlardı falan. Her gün o arabayla gelmeliydim burada. Beyoğlu'nda. Diyordum istemiyorum gideyim. Yani ayakla gideyim daha iyi. Bana benzin dokunuyordu. Araba benzini. Orada hiç gaz kokusu almadık. Kaç yani. Adada tertemiz bir deniz Adada havası. çok temizdi hava. Evet. Çok temizdi. Geldik burada otomobil bana dokunuyordu. en güzel otomobile zenginlerdi çok. Sonra yaz geldi, denize girme. Neden girmiyorsun? Sen de beğenmiyorum, ben denizi de beğenmiyorum. O zaman İstanbul'un denizi de tertemizdi tabii. Hayır, hayır, hiç temiz değildi. Havası bile temiz değildi. Gene öyleydi. Yok, gene öyleydi. Belki biraz şimdi gene öyle. Yok, istemiyordum girmek. Ben utanıyordum da ki bir şişe neden? Yok, gelin başa sonra, evlendikten sonra Murat geliyordu, her gün gidiyorduk. Her sene, e, tabii gördüğüne fark var. Çok fark. O da sevdi. Görümceler sevdi. Zenginlerdi, görümceler şey gibi, saray gibi yaşıyorlardı. Ben de dedim buyurun daha diye gidelim. Halbuki çok fark vardı. Daha geldiler, onlar da çok beğendiler. Çok beğendiler. Eşiniz ne zaman geldi adaya? İlk birkaç yıl sonra mı gittiniz adaya tekrar yoksa hemen o yaz gittiniz mi? E, o belki ya sonra belki ilk Gittiniz sene hemen. bilmiyorum hatırlamıyorum. Evet, çok kadar- beğendi ama o da değil mi adayı? Çok beğendi. Her sene gidiyorduk, bırakıyorduk buraya. Eşiniz ne iş yapıyordu? Keresteciydi. Keresteciydi. Her şey. Parke, e, kereste, ev. Ev nasıl yapılır? Ama birinciydi. Bize şey sorarsın varlık vergisini söyleyeyim mi? Lütfen tabii hepsini Ama anlatın. neden bunu. kızım istemiyor söyleyeyim bilmiyor. Söyleyeyim. Kızım üzülüyor istemiyor duysun. Kızım ufaktı. Bir öyle biliyorsunuz ama bilmiyorsunuz belki okudunuz, duyuyorsunuz annenizden, evet. babanızdan. Bir kalktılar İsmet onu borcular var, borcu var. Murat Bey'in borcu var hakimat Herkes Rumlar διάχου τη λέρ, έρμενε λέρ. Μπήρ η σβέντε, μπορεί το τύπη, μπήρ σε, μπορεί το λάρβαρ. Για να είναι όλα σε βιτζές, σε βιτζές, ναι. τεμείς. Μαρέτ πανατίορ, μιλίωσον πιζέ, ε, ο κάθε αβέργη βερτιλάρι, δηλαδή σαν αντίορ, πιζέν τα άγιο ξέκ. Αχ, δεν είναι. Είσαι λόλ, μάζει, ναι, είσαι λόλ, μάζει, μέσα. Γιατί ρίω, μπέι, εφέντη, Ελίμπιτ. Ελίμπιτ λίρα και τριόρ. Κάσα τα και τριόρ. Μυρ κάσα μυς βάρτι και έμπογιου χρυσής Αμερικα λέει πουλά μυρτου, πουλά μυς δέκτη. Ω κατάρ, δολάπ, δολάπ, συνδέκτη, τσόγκιους έρθει. Κόγι του κόρτα, διόρ, μπένα σκαλέγκη τη θέα. Τσούγκι, είναι και μυγιόκο, βαριλίρ παρά. 1 milyon bir bir altı yüz. Bir milyon altı Milyar milyar eder bayağı. Milyar evet. milyar eder. Bir sorun öğrenin o zaman, o zaman. Bu kimse veremez. Tabii biliyorsun geldiler memurlar, ben değildim. Dediler Murat, hükümet bunu alacak. Nasıl olsa alacak, kurtuluş yok. Biliyorum dedi Murat. Olursa δέσει δεν πεις μη μικτά δες. Σου και βάσα σαν τη ζέης, αλλά ζέης. Έχω και μάτα αλλά ζέκ μόνο. Εκεί μου μου έρχεται Τσόκι πάρα μα, για μα. Μωρά, τι όργιο έχω, φέρνε. Ε, και τη ζέξη είναι ο καρτεσινής γκητή. Καρτεσίδα και όταν τη λέτε, η Όλα, αλτίγιο κόκκιν το βάσο. Βίζε, μπίρ μιλιόν αλτίγιο. Μην μιλιών αλτίους. Κι βέρε μες. Σπίσα τη ζέστη, έχω και ματσά τη ζέκα, λες έχω παρά. Βέρμπη σε σύντη, γιόκ, γιόκ, τι όρθα μεν και τη ζέ. Ε, αχ, σύγκυλοι Μουράτ μπέντα μου ράτ πασίλ, ναι ρε και τη ζέ, ξύπησή, ναι ρε μπρο και Ας τη η Αλλά σύγκυλ, γλάν. Ε, ε, γιατί τι έμπτει η ώρα. Τις έμπτει μισό λίγο του. Αξίζει καρσόν τα βάρτι, μαμαζέλ βάρτι. Τσόκ σε η βάρτι, έτσι ο κυβούν δύο δομοσιού. Βάρ, με δεν βέρμα γιατί με τι. Μαμαζέλ, καρσόν, αξί, σοφέρ, μαξεβάν, έρσε η βάρτι. Τσόκ και γιατί να έχεις τη ώρα του. Ξακλάμε η ώρα του, για σας είναι. Ο γλάμπη, έτσι, κτιόν, ο μπέσχες όλτι για συνταμπίρ, γκέλ γκίτ μπίρ, ο γλάμπαρτι. Κίτ μα μπουρόντ μπέ, κίτ μα αχλατή μα, μπίσε πράγμα, δε μονούτα. Ο γλούμ, γιατί γερέ, αγιακλαρίσαι, κλαρίσε, ζα δε τι ερωμ σύντη γιορίερω. Και η ζήντα, πήρ και όσε δε πόλε η γίσκονου σηματικά τσικιόν, κάτσικιόν. Daha şimdi çıkmıyor meydana, istemiyor çünkü. Ertesi gün doktor gideceğim askere. Biz hep, hepimiz ağlıyorduk. Gideceğim askere. Gel, geldiler başka memurlar. O bir gün Murat Bey bir şey ver ki rahatını başma. Oturursun tabii. Ver Murat, ver hepimiz, ver, ver, ver. Hadi vereceğim. Açıyoruz kaşe ki Χρυσιδάχα να είχα σαν Ας μας χρυσής, μας κατή αν και έπαιξαν Ατσίωρος, βερίωρος, ελιμπίν. Ελιμπίν βέρματα, κρίλκο μπίν βέρ. Μπίς έπιμιζε και μετά, όχι στέμει όρτο βέρσι. Ή όρτο, με παλιά. Ε, ο καταρχάς παραβέρ, παρά κολλάει με. Βέρτιχ, έλιμπίν βέρτιχ. Ertesi gün erkenden, erken erken geldiler aldılar Murat Bey. Aşkale'yi. Aşkali Onları ben yaşadım. Kızım ama ne yüzüm var diyor. Söyle o sıkılıyor. Duymak istemiyor o duymak. Ama ben yaşadım. Nasıl? Dur zannediyorum. Dur zannediyorum. Gitti Aşkale'ye. Kaldık. πες παρασύς, Ο καταρολούρου, ε, πες παρασύσεις. Ε, άλλη τη λακήτη. Η κίτσο του κτά. Άλλη του στέτη, ο γλάνος, μπαρίο του, τσάριο του, και την εμπορίο του. Ραχμετλή. Καλή τη μαζέλ κοιτή. Έρκες κοιτή, έψη. Κυβερνήσεκ, παράγει. Τα μπάκια έχω μέχρι με τα γιόκα. Όλα καλπί, χτσι πλάκ. Αμα χτσι καλπί. Καντί να χτσι καλπί. Μπράκ με την πιζνά συμπάκη για κέντη ανταμίσκημη. Ο καλπί μοιράς για σαντίκ είστε. Αμα να δεν για σαντίκ, καίνα τα μάκ κόγμα τη λάσα. Καίνα τα μτσαλισμάζτη. Τσάλε σαν λάρκο η Πολάρμα. Πολλά τσάλε σου έρθω. Καρδεσί, <coughs> τζαρέτη. Στην τζαρέτη απ' Κάει να τα ε, το ρίο το έφτε. Όταν κορταλτή, όταν για σαλίκ. Σαρά γητή τσάνα καλέ. Ας καλέ. Τσόκ το. Τσόκ. Τα έπιμεις καστολαντή και έπιμεις Senede gittim. Ne kadar kaldı Aşkale'de? Ele bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne kadar kaldı? Hiç e ben kimden öğreneceğim? İstiyorum çünkü soruyorlar. Kimse yok. Kimse kalmadı ki sorayım. Hiç haberi Bana geldi mi? kimse kalmadı ki sorayım. Ne kadar? Ne kadar kaldı, kaldı yani? Sattılar. tuttularosei, buçuk milyon bir bilatıyoruz. Gazeteler geçti, Murat geliyor, borcunu verdi, hangi borç? Borcunu verdi, geliyor. Geldi, benimle böyle oldu. Neden? Neden bıraktım, gittim kaynatama. E ne yapayım? Beş param yoktu. Beş param yoktu. Hadi olduk. Bir o kadar sevinecektim şey ki bana güçtü. Neden bıraktın geldi. Ben dedim şey verecekti. Ben dedim aylık verdim kaç sene için. Bu kadar kim düşünür? Kim düşünür? Bir şey pişkin değildim ki genç kim? Kim düşünür? dedi ben kira verdim. Kira vermeyecek. Şimdi da gönderecek, yapacak. Ναι, σε υπέρεγε με κίτμα η πόρτα. Κίνητο το. Δεν δουλειά και κερδίζα να την. Δουλειά και κερδίζα να την. Σε ρε κελδί, αρτική σκάρματη, μπήρκα τσάι σώρα χασταλαντή. Σε κέρ χαστά όλο. Άμα αδύρω του, σαν τεν, ε, σε κελδί. Χαστάκι δι κελδί. Ναι, καταρκάλτη, άσκαλετε, όνοχο ήθελόγερ. Ρουμπίλμερο. Kaç gibi geldi. Kaç sene burada yaşadı yaşadı. Eşiniz Aşkale'ye gittiği zaman siz adaya gitmediniz. Sonra? Evet. Hatır, onu da hatırlamıyorum beyefendi. Kalıba gittik. Hmm. Kaç sene sonra. Kalıba gittik. Onu hatırlamıyorum işte. hı O fena seneler oldu sonra. Fena seneler oldu. Evlene kadar çok güzel yaşadım. Çok çok. Ferah yaşadım. Όλα ναι. τα λαμπρά σερμπέστη. Ε, τσόκ, τσόκ φεράκια σαν. Σόρα, μπασλαβή, αγλαμάκ. Θυδλαμάκ. Ε, Τσοτσοκλάσσα με εκθεπέ και διόρτο. Όγλου με εκθεπή και πετυρτή. Όλα τα λαμπρά στην τσοτσοκλάλα. Είστε. Teşekkür Onlar nerede okudular? Nasıl? Şey- Onla, o, çocuklarınız nerede okudular? Şara. Evet. Hangi okullarda okudular? Zapyon. Zapyon'a Kızım gittiler. Zapyon. Oğlum şeyde istedi. Speçes ne diyorlar Speçes? Speçes. Ada. Atina'nın adı. Atina'da. Bir güzel mektep vardı orada. Adada bir adaydı Speçes. Evet çok güzel. biliyorsunuz. Biliyorum gittim oraya. Nasıl ben. Evet. biliyorsunuz? Ben oraya gittim. Orada bir Öyle okul mi? vardı. O okulda kaldım. Orada Leyla'ydı. Onun yatakhanesinde kaldım Spetses'te. Orada işte bir Leyli orada. Orada, orada okula gittim. Deniz kenarında. Çok güzel bir okul. Ben de gider var. Gördüler, gördüler oldu. Kocam gönderiyordu. Gidiyordum, geliyordum. İşte. Kızım sonra birisini sevdi. Buradan Fransa'ya gittiler. το τσόκ, τσόκ τσόκ skandi, ću Μακενίστη. Μακενίστη μου αντισυνέτης. Κελτίκο Γιάννη Μέτε τηλεφράσεις λαρωτά. Τσοκ χαμαρά, τσοκ χόπτη. Γιονολά ραλδιόνο. Γέλα την αντάτα τσοκ βιασαϊτζέξιν, τράγκιου τσέλα βιασαϊτζέξιν. Εμείς τα όρτα ε, ε, η σφίστρα τα συγκεντήδη. Ελεντζέ γιόκτου, τα να δείχ γιόκτου, έρσε ζόρ. Ζόρ. Κοζάς είσαι από την κοιτή, άμα μπαίνουμε τη ώρα. ε. τι είναι η κοιτή, λες. Μπήκε η κοιούς σε ένας ώρα, με την κοιτή, λέει, πασκάλια τα. Τραφήκα, λες, ένα κοιτή, κοζάς, έμεν κοιτή. Σε γιόρτου. Και τραφε... Είστε. Όχι το εμέ. Κόγιασι. Τι ζήντα, ουτσάιν, χαστάρετε τι. Κόγιασι είναι κόρματι. Όλοι του, κρυκόλοι του, φαλάνε έτσι κόρματι. Κάρκτη ώρα, πολύ πειρά σκεψής. Δάς, τσίκμιορ, δουλειά. Τσίκμιορ, εις βάρσα. Μυρκετά παλμάκι στέρσα, εις βάρσα, όλα τσίκμιορ. yapıyor. Yoksa şey istemiyoruz. Şimdi şey. de çok iyi. Ben üzülüyorum daim. Daim üzülüyorum. Çok iyi. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Çok. Çok iyi. Bazen istemiyor. Dünya küstü. Ben küsecektim ama ben dayandım. Ben dayandım. Nedense. Biraz ben alışıktım. Boşa dalayım geldim. Belki 20 sene yaşadım orada. Bunlar hiç yaşamadı. Onlar padişah gibi yaşadı. Kızım, oğlum. Anladınız? Evet. Ben gene Bozcaada büyüdüm. Evet. Bozcaadalıyım. Onlar dayanamadı. İsmet Paşa yaptı bunu. Çok zor gerçekten. Bir işi çıkıyor işte memlekete. 6-7 Eylül'de ne? 6-7 Eylül 6 Eylül. E- Eylül. 7 Eylül neydi? 6-7 Eylül'de burada mıydınız? Buradaydım ama şey adadaydık. Adadaydınız. Haber almadık o kadar çok e, birinci gün. Sonra ikinci gün evet evet onu da hatırladım. Kırdılar taşla. Büyük pencereler vardı. O kadar büyük, daha büyük. Parkeler falan yarardılar. Taşlan evet bir akşam geldiler Taşlan bu yukada. Ben detiriyordum. Detiriyordum. Dişlerim bayağı vuruyordu. Öyle vuruyor dişlerim. Titriyordum. Taşlar atarken al duş oldu. Çok güzel evimiz vardı. Çok güzel. Bak Sefa şoförler hepsi geldiler yukarıda. Bizi koruyacak ama onlar korktular da. Hepsi şey gelir e, orada bize. Aman madem kork, korkmayın, korkmayın. Bir şey. ne korkmayın? Mani olmuyoruz, mani olmuyoruz diyor. Şey gibi yap yapıyorlarsa da. Sonra neyse. Neyse ne oldu? Ah, balkona çıktım. Polis şey üstüne. Άτουστο, ναι. Ε, πολύ σλέρκε. Πολύ σμέι, μπέντε. πολύ σμέι. Σε βλάρι μισή βορείολαν, πολύ σμέι κόσο, πολύ... Γιατί, ραχάτ, το όλο κοζάν πανάκριστη. Με σιχτήν μπαλκόνα μπαρίωρου. Πολύ σμιζέ ναι, κορτάρ. Με μπίλμιωρο μπορατήρ. Πολύ νέα πιζέ, πολύ Όλα ρωσόρονται, λένε ραχάτ, ραχάτ, γκέστη, γκέστη. Γκέστη, γκέστη, ραχά, γκέστη. Çok çektik, çok. Ama gitmedik. Neden gitmedik? Neden gitmediniz? E, neden gitmedik? Neden? Babası, anası Kayserliydi. Onları bırakmak istemiyordu. İyi, yok, iyi yoklandı. Onlar gitmiyordu. Babası, anası Türkçe konuşuyorlardı. Rumca hiç bilmezlerdi. Anadolu kadınlardı. İstemiyorlardı gidişini. İstemiyorlardı beş yıl burada yaşayacağız. Onun için kocam da gitmedi. Bizi de bırak, bıraktı öyle. Ama üzülmediniz siz de gitmediğiniz için. ben şara yok. iyi. Şara, şaraya geçti. İyi ki gitmemişsiniz. Ben o, yok korkmadık çünkü tanıdık ne kadar olsa memleketimizdir, evlerimizdir. Ama o varlık vergisi. İnanıyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Bakın o bir gün aç kalacaksın. Beş para şiş, beş para şiş. Nasıl dayandım, nasıl dayandım? Dayandım çünkü ki, o, çocuklarımı seviyordum. Seviyordum, onları korumak istiyordum. Onun için yaşıyordum. Şimdi yüz yaşında ulaştık. Ben de bilmiyorum Raşit. Ben de bilmiyorum. Ben de şikayetliyim. Çok şükür çok şikayetliyim. İşte gözüm çok temiz görmüyorum. Çok güzel kulağım duymuyor. Bu kadar. Ama 100 yıl e, Nasıl? Ama 100 sene nefis bir hayat yaşamışsınız bir evet, taraftan da. 100 sene. 100 yıl. 100 e, nefis bir hayat yaşamışsınız. Evet. Her şeyi evet. görmüşsünüz. Koskoca bir her 100 şey yıl gördüm. gördünüz. Her şeyi gördüm. Her şey. Şey. Savaşlarda nasıl? E, Savaş? Evet. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda Bozcaada'daydım. Bozcaada'da mıydınız? Kaç yaşındaydım o zaman? 1945-1909 çıkartırsak 34 yaşındaydınız. O kadar büyüktüm. Evet. Yok canım. Bizler ufak hatırlıyorum. Ee, 29 e, 29 e, e, e, yaşınızdayken Savaş başladı. Savaş başladı. 34 e, yaşınızdayken de savaş bitti. 30, 34. 4 bitti. yaşınızdayken savaş bitti. İkinci Dünya Savaşı. Ha, ben Bozcaada'dayım. İlk savaşta Bozcaada'daydınız. Bozcaada'yım. Evet. O zaman mesela neler gördünüz? Hatırlıyor musunuz hiçbir şey? Hatırlamıyorum çünkü 8-9 yaşında. babam şey babamla şey oluyordu. Babama e, sarıldık. Hatırlamıyorum. Belki söylerseniz bir şey hatırlarım. E, mesela Fransızlar Bozcaada'ya gelmişlerdi. Kim? Fransız askerleri Bozcaada'yı üs kullanmışlardı. Üs olarak kullanmışlardı. Fransız askerleri. Fransız askerleri hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Ama Yunan askerleri hatırlıyorum. Evet 1912'yi hatırlıyorsunuz. Ne zamanıydı? 1912 sanıyorum. 12. Venizelos'un geldiğini hatırlıyor musun? Venizelos. Evet. Venizelos'u misafir aldık. Eve misafir Evimize. aldınız. Evet. E, adaya gelmişti çünkü. Hatırlamıyorum o kadar o zaman. Evet. 1912'de olmuştu. Ah. Siz 3 e, yaşınızdayken e, olmuştu. Siz 3 yaşındaydınız o ah, sırada. Aa, onun için. Evet, onun için hatırlamıyorsunuz. Hatırlamıyorum ama e, duyuyorum galiba. Yok canım daha büyüktüm belki e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra mı geldi acaba? Atatürk'ün davetlisi olarak geldi. Ha Atatürk'ün Bozcaada'ya gelip gelmediğini ben bilmiyorum o tarihte. Bozcaada'ya geldi. Öyle mi? Geldi evet. Venizelos adaya geldi. Venizelos evet. adaya girdi. İnsanlar halı koydular evimize iskeleye kadar. Evet. Venizelos gelecek Sizin evinize geldi Venizelos. Evimize geldi. Evet. Annemle, babamla fotoğraf vardı. Ben Venizelos'un kocasındaydım. Güzel. Ο Γλάν καρδίσι ήταν Κυριάκο μου κασί. Κυριάκο, ο Γλούιντου. Ε, ο Λαριούντου του. Κυριάκο, 29 ετή, γιουζέρ φωτογραφάτη, καϊπίτικ. Ναι, ο Ντουόλ φωτογραφή ήμερα. Γιουζέρ χατυράιντη, καϊπίτικ. Ε, τα μπαμπά μου, τσό ξέιδι, αλμάντζ τραφιντά ετή. Βενιζέρ όσο σέβουμε ορτό. Μπήτω να δέμπιλι ορτό. Αλμάντα σε βιορτό, σαμάντζ, μπαμπά «Σερβές, ορτά ο Λέιτις ο ορτά σερμπές κορκού γιόκτου, ολέ». «Φιλκρινίσσο είναι όρτο». «Μέν, αρμάν, ασέ, όνων ε, πολιτικά σε βιώρουν, μέσα. ελα». «Σερβές, ο μαν, κορνούσι όρτο». «Α, λες τσέκ, τσέκ, λες τσέκ». Ne yapayım? İşte ferah bir şey söylemedim gördünüz. Evet. İsterseniz silin orada silin. Peki. Daha, daha konuşmayın isterseniz. ne yapayım? <laughs> Peki. Ne yapayım? Ben fena şeyler söylemiyorum. Yaşadığım için konuş, konuş, soruyorsunuz sonra şey söyledim. Evet. Yani e, anlattığınız şeyler bizim için son derece değerli. E, evet ee, Avrupa'da o, o, şey koy, çıkardılar. Yazın nasıl kitap. Kitap çıkardılar. Nefis. Kitap, iştahar geziyorlar. Tarih, tarih geliyor. Ama burada doğru değil belki. Yok, inşallah şimdi medeni tabii serbest her şey. Ama sonra babama da ceza verdiler. Varlık vergisi zamanı mı? Yok, varlık vergisi. O zaman da babam geldi yardıma biraz, onu da varlık koydular. Yüz bin lira koydular. 200 bin. Bize 1 milyon 600 bin. Hatırlıyorsun? 1 milyon 600. Babama da 100 bin koydular. Bozada'da da ev söktüler orada. Ev söktüler orada. Güzel şeyler satıldı aldılar. Varlık var şimdi. O bir şey değildi. Sonra e, şey oldu. Evet İstanbul'dan bir şey oldu. Gönderiyorlardı Yunanistan'a. Hı, mübadeleyi söylüyorsunuz. Evet. Babam da Çanakkale'liydi ya. Evet. Babama bir güzel gün işte yaştı, yaştı. Hatırlıyorum beyefendi. Sandalı babam çektiydi. Yeter dedi bana. Peki. Bir hafta sonra hava çok güzel oldu. Çok güzel, sarkındı havada. Bir kayık geldi. Kayık o zaman buluktu. Liman o zaman boştu bagen. Şimdi kim bilir dolu. Sağıt şimdi dolu. Değişti her şey. Bir güzel kayık geldi. Yeni boya, mis, deniz, süt gibi baba. Geldi babam. Öyle de baba hadi sandalye at, şöyle at Bir gezdireyim, gezmek istiyorum. Babam kırmızıydı, böyle yüzüyordu şey vardı, kitapkhane vardı. İki, iki dolap kitapkhane. Geldi orada bir şey arıyordu. Bir şey bilmiyorum. Kitap arıyordu. Ne, ne arıyordu bilmiyorum. Orada hizmetkar dayan. Bir diyor ki sandalye, sandal hepimiz alıyor diyor bana. Öyle başka türlü. Ne diyorsun baba? Ne diyorsun? Hepimiz alıyor sandal. Ne var? bize gönderiyorlar. Öyle durur dururken. Bize gönderiyorlar <laughs> güzel şeyleri. Ne diye gönderiyor işte? Geliyor kadın, ihtiyar kadın var diyor. İnanma, inanma, inanma bana diyor. İnanma diyor. <laughs> Yani işte zahil e, bir şey. Babam diyor ne inanma? Hadi komşulara topla. Türk hepsi komşular. Rum yoktu. Κόψε λόγα το απλά, έβητε απλά, πλάι και δύο ώρα. Δεν είναι και τη ώρα, ναι, ναι, μην τη λέει. Μου κατάρσε όλοι οι ώρες, κάτι να σου λέτε το απλά, σέι. τσάιρ. Και έτσι λέει το απλά, ναι, αλλά έτσι είναι σαν άλλες και τη ώρα. Κάτι να γλύωρτο, είχες βγει και ένα γνώμα, τι μην άρμιω ορτού. τι να άρμιω. Και τι είπα, πάνω καφέ, kafede bilmiyorum tabii kafede değil. Birden gelmedi eve. Ben ne yapacağım şimdi? Kaç yaşındaydım onu da bilmiyorum. Komşular geldi. Yok orada kapılar açıldı hep şey. Jandarma da geldi. Komşular başladı. Görüşümler bilmem ne. Çok beddua ediyorlar. και την τσαντάρμα βάρπορτα κίντε και ως λέει τσιξιν τσαντάρμα κίντε και μα κάμ τίρ μπαγαριόνα κομσουλάρ κομσουλάρ μπεν μπαγαρνά σα σερτήμα γράμμαν το πλατιλάρ και συνέψιν ε, έψιν ε, έψιν έψιν ε, έδι θα τελειώσουμε και ωραίος όμως, ναι, ήσαν τσικτή Τουρκία τα. Γιατί είναι ο Και αν τα Τουρκία όλα βρίσκε, γιοξέλτη. İşver onu böyle fenalık yaptı. Ama fenalık bize yaptı ama iştihar da geçiyor değil mi? Tarih de gelecek. Tabii. Ya. Ama size ne kabahat var? Size sormadılar ki. e tabi sorsaydı bırakmazdınız. Tabi bir iki kişi çıkıyor. Bir de şey. Babanız gitti yapıyor. ama değil mi Midilli? Ne? Babanız Midilli'ye gitti. Babanız babanız evet. Midilli'ye gitti. Yok gitmedik. Dur daha ha. var. Daha var unuttum. Girdik şey be çok, çok fena. Girdik vapora. Vapor değil kayık. Bir dayında gitti bakıyorum eve gidiyor alıyor iki, bir iki tane ip banyo bakılıyor banyo indirecek balkondan. Banyoda gitti duştu. Hatırlıyorum sana diyorum şimdi duştu banyo kırıldı. Tabii ne olacak şey banyo İngiliz İngiliz bırak diyor zaman babama. Güzel banyo diye de dedi onu da alın. Nere karakter onu da alın diyor. onu da alıyorduk. <laughs> Banyo kırıldı orada. Düştü. İnanıyorsunuz çocuklar inanmıyorsunuz. Daima Allah öyle e, rast getirsin bilmiyorum bir fırtınalı bir hafta sonra. Yok, yok, Haziran olduktan sonra bir fırtına inanılmaz. Bir ihtiyarlar sorun orada Bozada. Belki hatırlıyorlar. Büyük balıkçılar milyon balık. Büyük fırtınaydı. İmkan yoktu gidecek. Kimse gidemiyor. Limariyacı de kabul etti ki gidemiyorsunuz. Biz ağladık. Bir hafta böyle kayık içinde. Babam şey adamdı, şişman adamdı, fotoğrafı var orada. Babam bir arıyordu. Beğendim kayıkta kız kardeşimdi, babam bir arıyordum. Babam için aklardım, Nasıl çekiyor, nasıl babam burada bulunuyor. Kendimi saymazdım. Kendimi biraz eh, sandal alıyordum, dışarıda götürüyordum, getiriyordum, hizmet yapıyordum orada. E, gençlik. Ama babama çok acıyordu. Sonra bir hafta sonra ah, bir laş, laşka geldi. Çok büyük, ikimiz büyük. Ben götürürüm diyor. Ben götürebilirim diyor. Fakat o da bir fazla bir şey kaya çıktı. Kayı düştü kaya. O kadar fırtına. E, e, Yara bir onu şey. E, Bozcaada sizin gitmenizi istememiş yani. Giymedi. İstemedi. Bozcaada sizin gitmenizi istemedi. Hayır, hayır. Çinler istemiyordu. Balıkçılar bazen gizli telegraf getiriyorlar babama. Yerli başı, yerli balıkçılar Türk tabii. Türk gençler çocuklar. Τελεγράφηκε τη λέσβη Στάμπολτα σε γκίτι με λίμπιε. Παπάντε, τελεγράφηκε. Δου γρούμπι ρατάντι, δου ζυγούμπι ρατάντι, δου ρούστι ρατάντι. Το λέω τελεγράφηκε, χουσί είναι φέντη. Όταν γέρδι με τη ορθό, τελεγράφηκε το και πήγε με χαγιά τη μη σπόλα, πόλα, πόλα. Δεν με ολτού, Fırtına gitti. Biraz indi fırtına. Kaymakam ben geliyor. Kayıkta. Kaymakam da arkadaştı babamlar. Arkadaştılar. Geliyor. Oğlum hasta. Doktor gel. Gelemem. Ölüyor oğlum. Ölüyor oğlum. Gel doktorcum benim ne kabahatim var. Ne kabahatim var. Ben yapmadım. Babam ki Ben bir Και όλα έτσι με διορτού μπαίνει και λέμε. Και λέμε. Σε μην διώκτει, για πάμε. Και λέμε, τι καλό, καλβαρίο. Για μα φρυτού να μπεις, μη τον του στο χαρτιλάμι ορό. Για αλβαρίο, καίμα καμ. Μπαίνει έτσι Τα νιόρουμ ογλού. Αρκαντάστη, καρκαντάστη, κτηρό μου φάχτη. Τα νιόρουμ, παπά, κοίτα, παπά. Αχμέτ χαστάτε. Μιλμέ, μισμήνει, μπιλίορ του μονοτούμσιντ για πάμε από τι ωχ, για πάμε. Κοίτη με τι. Κοίτα με τι, ράχ παπά, μόνο για αυτή; Άμα ψυχάρει πού και για μοσάκτη, Άμα τη, δεν με έχεις όχι για άλλα Κοίτα με Σώρα, καί μα κάμω, χανώ μου και τι. Παπάτε τι μου, τι σε να μα ήταν χμήλιο, το συμβη Άρα για κάπε με κοιτήριν διόρτσου, για για κάπη γιόκτου, σέλαν ποιος γιόρτου. Παντούφλα, να σύρ. Άντε για κάπη με κοιτήριν, θα γραδίν και κοιτή τσέχ. Χα, χα, μα, μα χάνω γέλμα, γέλμα, γέλιορ μπαμπά. Μέσα, ναι, γκίτη, μπαμπά. Γκίτη, μπαμπά, ογλούντα κορτουλτούτσου και τσόκα τη σύμπαρτη. Μπαμπά, όσο σωμάρει λατσιλά γιόκτου, άμα. Σου κουγιούνταν, ε, χατήρ λίωρο. çarşafları diyorlardı. Buz gibi yapın. çarşafları bana getirin. Kadirler koyudan buz gibi yapıyorlardı. Çocuğa sarıyordu. Ateş varken. O zaman özleydi. Çünkü çok ilaçlar yoktu şimdiki ilaçlar. Onu da hatırlıyorum çok. Babama sonra bilmedi babura. Sonra bilmedi. Dediler ki izin geldi kalıyorsunuz ama kaymakama bir daha konuşmadı. <laughs> e çünkü tabii bir kolaylık yapabilirdi. Kaymakamın adı neydi? Ah hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Ben yan şişman şişmandı. Şandalya gezdiriyordum ki arkadaştık. Yok yok bu yoktu ben küçüktüm ama. Ya çok arkadaştık kolaylık yapabilirdi ama o da vazife yaptı kim bilir. O da kim bilir koktu belki. Sonra kovardandı bilmiyorum Kaç bilmiyorum. yaşınızdaydınız o zaman? Ben o zaman hatırlamıyorum. Hiç bilmiyorum. Ama 20'li yaşlarınızda İstanbul'a geldiğinize göre e, dair. Daha önceydi, evet. O Onda okuş, 18 bilmiyordum. Yani... E, Adalar biliyor, biliyor. Sayıyorlar onlar. beni hatırlamıyordum. Hiç aklıma gelmiyordum. 28'den Kaç önce, 1928 yılından önceki Kaç bir zamandan yaşındayım? Hiç bilmiyordum. Ah size aç bıraktım. Size bir ikram yapamadım. Çay beserim mi? Beserim bir çay. Çok teşekkür ederim sağ ol. Unuttum. Ama ben konuştum. İstersen bu istersen şilin. Hı hı. Değil mi? Mecbur değil değilsiniz. Birkaç şey daha sorabilir miyim size? Belki. Yorulmadıysanız. Ama bir çay koyayım. Gel. Tamam, peki. Bir çay Evet, bize bir çay pişireyim <laughs> diyerek e, söyleşiden kalktı. Tam da zamanında kalktı aslında Bayan Melpo ve bu haftaki programında sonuna gelmiş olduk. 250. Deniz Aşırı programını bu müthiş e, kayıtla gerçekleştirdik. E, Bayan Melpo bize geçen yüzyılı tüm detaylarıyla, hatırladığı tüm detaylarıyla anlattı. Çok hatırlamıyorum diyor ama sohbet ettikçe ne kadar detaylar hatırladığını e, hepimiz gördük. Ee, bütün 6-7 Eylül'ü, varlık vergisini, 1924'teki mübadeleyi, Cumhuriyet öncesi ilkokulunu, yaşadıklarını, aşklarını müthiş bir açıklıkla bize anlattı. Ee, kendisi çay pişireyim diye kalktı ve içeriye gittiği sırada ben kaydı kestim. Önümüzdeki hafta çayımızı içtikten sonra devam ettiğimiz sohbetin e, ikinci bölümünü de sizinle e, paylaşmak isterim. 250 hafta dile kolay e, Açık Radyo'da program olmuş. 250. Deniz Aşırı programını bu nefis söyleşiyle böylece gerçekleştirmiş olduk. Bu söyleşi de birlikte arkada seslerini duyduğunuz e, dostlarımız Bozcaada Derneği Başkanı Öngün Sanlı ve Profesör Doktor Neşe Bilgin idi. Üçümüz bu sohbeti e, gerçekleştirdik tabii ki Madame Melpomeni Muratoğlu e, müthiş dimağı ve müthiş geçmişiyle bizleri gerçekten büyüledi. Bu arada bu programın 250. haftaya gelmesinde e, müthiş bir katkısı olan program sponsorumuz Demirer Enerji'ye tüm katkılarından dolayı verdiği destekten yanımızda olmasından e, dolayı sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. 250. program vesilesiyle e, bunu tekrar hatırlatmak istedim. Umarım nice haftalar bu program aynı keyifle ve aynı muhabbetle e, devam eder. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.